Vei veni, Iisuse, toți te vor vedea, când pe nor cu slavă te vei arăta. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători.